Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ծրար է, որն օգնում է բացել Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բացվող ծրարներ հանրայինի եթերում։ Ձեզ ողջունում են հաղորդաշարի հեղինակ Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Հանուն սուրճի կարելի է ամեն ինչի գնալ, անգամ աշխատանքի, ասում է դարի խարիզմատիկ անհատականություններից մեկը Բիլ Գեյթսը։ Բարեկամներ, այսօրվա իմ աշխատանքը նաև հանուն սուրճի է։ Դու մի հորինված էակ ես գուցե, ու հանդիպել ես ինձ մտքումս լոգ բայց իրականս ինչպես բուրմունքը հողի, վարունգի, խոտի, մատիտի։ Եվ ես ուզում եմ, որ շրջապատես ինձ այդ բույրերով, լոկայդ բույրերով, հողի, վարունգի, խոտի, մատիտի, բույրով մանկության, բույրով մաքրության։ Ինչ զարմանալի աչքեր ունես դու, կարծես թե լինեն երկվորյակ լճեր հին հրաբխի զույգ խառնարանում։ Ինչ հրաշագործ նայվածք ունես դու, ինչի նայում ես, քեզ ես նկարում։ Ծոծրակդ կարծես մթին անտարի բացատ է գողտրիկ, ուր սփռված են միայն հասմիկներ։ Մազերիտ բույրից հին աստվածներն են հարություն առնում, դամբանում իրենց, ռունգերում իմ տակ։ Քնքշորեն ասված ամեն խոսքը քո, եթերը ճամփում ռադիոալիքներ, որոնց կարող է ամեն ոք որսալ, ով երջանկության տարերը գիտի։ Քո նայվածքի հետ ինքդ քեզանից զատվում, անջատվում, բազմապատկում ես ինքդ քեզ կարծես շարժանկարի ժապավենի պես որ հազարները հիանան, ձրի։ Հազարի նման մի աղջիկ ես դու, ում գտել եմ ես մեկս հազարից։ Եվ հիմա քեզնից աստծու չափերու նստած եմ ահա տխուր երջանիկ ու դեռ փակ կրծքի տակ կաղապարով ջերմակ գավաթով սև սուրճ եմ խմում, որ անքնությունն իր բույնը հյուսի լարված ջղերից մեկ ծաղի վրա ու եթե մեկը սուրճով բախտ բացեր, ապա կարող էր գուշակել անսուտ, որ ես ինքնակամ ու սիրահուժար մնացած կյանքիս կեսը գտայի, միայն տեսնեի գրկիտ թուխ մանուկ, ինչպես որ քեզ եմ իմ գրկում տեսել։ Thank you. Պարուշ Սևակի Սուրճի գավաթի դիմաց բանաստեղծությունը դուք լսում եք Ծովինար Բարխուդարյանի ընթերցմամբ։ Բարեկամներ եւ ճիշտ կրահեցիք։ Օրվա եթերաժամին կխոսենք Սուրճի մշակույթից։ Իսկ տաղավարում կհյուրընկալենք Երևանի Մատենադարանի հանրային կապերի բաժնի վարիչ Սուրճի մշակույթի հայկական հետագիծը նախագծի համադրող Թանգարանագետ Տաթևիկ Սարոյանին։ Արդեն մի տևական շրջան Երևանի Մատենադարանի հանրային կապերի բաժնի վարիչ Թանգարանագետ Տաթևիկ Սարոյանը զբաղվում է սուրճի մշակույթի հայկական հետագծով։ Այդ ընթացքում սուրճին վերաբերող ինչեր ասես, որ չեն հայտնաբերել Տաթևիկը, նախագծի համադրողներն ու մասնակիցները։ Սուրճի մշակույթի հայկական հետագիծը տանում է հերրուն, ընդཐུպ մինչև դարերի խորքը եւ པարզում է անսակարգ մի փաստ։ Սուրճի մշակույթը ձևավորվել է հայերի անմիջական մասնակցությամբ։ Սուրճի թեմայով 10 եւ ավելի տարիներ տևած Տաթևիկ Սարոյանի ուսումնասիրությունները ներկայացվել են Սուրճ սեր թանգարան ցուցահանդեսով, որը կայացել է Երևանի Թումանյանի թանգարանում, տնորեն Անի Եղիազարյան։ Սուրճի մշակույթի ձևավորման պատմության ուսումնասիրությունը սակայն ցուցահանդեսով չի ավարտվել, այն ամեն օր է շարունակվում արվեստում, գրականության մեջ, կինոյում, երաժշտության մեջ, հեքիաթում, կենցաղում, ամենուրեք։ Եվ եթե նույնիսկ շատ փոքր, սուրճն այլևս ունի իր կայուն տեղը, որին ոչինչ չի կարող փոխարինել։ Բարեկամներ, ռադիոարվեստանոց հաղորդաշարի նախորդ եթերաժամերից երկուսը նվիրել էինք սուրճի մշակույթի հայկական հետագծին, կազմակերպելով ռադիոցուցադրություն Անի Եղիազարյանի եւ Տաթևիկ Սարոյանի ուղեկցությամբ։ Տաթևիկի հետ հասցրել ենք խոսել նաեւ այն մասին, թե ինչ տեղ ու դեր ունի սուրճն իր կյանքում, որն այս պահին ներկայացնում ենք նաեւ ձեր ունկնդրությանը։ թեթև հետաքրքիր է ինչ տեղ ունի սուրճը ձեր կյանքում, ինչպիսին են ձեր հարաբերությունները սուրճի հետ։ Սուրճը որպես ըմպելիք վերջին 3 տարին է որ սկսել եմ օգտագործել, բայց որպես հետազոտական նյութ շուրջ 10 տարի է ինչ ուսումնասիրում եմ եւ նպատակն է ներկայացնել ոչ թե սուրճ խմել, այլ սուրճի միջոցով ինչ հետաքրքիր բացահայտումներ կարող ենք անել, ինչպես որ ներկայացրեց ցուցադրության ամբողջ ընթացքում։ Նախընտրում եմ արաբիկա տեսակ սուրճը, օրվա ընթացքում 1 բաժակից ոչ ավել եւ նախընտրում եմ ժամը 2-ին խմել, որովհետեւ նաեւ սուրճ խմելու ունի ժամեր, որովհետեւ մեր օրգանիզմը համապատասխան թարմեցնող միջոց, որպես այդպեսին սուրճն է եւ դրանից կարելի է հենց ստանալ այդ ժամանակահատվածում, որպեսզի ավելի թարմ լինենք օրվա ընթացքում։ Իսկ ինչպիսին է հետաքրքրությունը այցելուների շրջանակում։ Ինչքանով է նրանք հետաքրքրված, ինչքանով է նրանց հետաքրքրում սուրճի թեման։ Սուրճի թեման բավականին հետաքրական է, որովհետև բոլոր մեծահասակները գրեթե օրը սկսում են մեկ բաժակ սուրճով եւ բացահայտում է գալ տեսնել թե թանգարանը սուրճի մասին ինչ է պատմելու, որովհետև նման առօրյական պատմության վերաբերյալ թեմաներ հաճախ չէ որ Հայաստանում հանդիպում ենք։ Դրա համար այն հետաքրքրական է տեսնել թե թանգարանը ինչ տեսանկյունից է ներկայացնելու ըմպելիքը։ Այդ մասին մենք համոզվեցինք, երբ որ սկսել էինք սուրճի նվիրված երեկոներ, երբ պատմում ենք սուրճը հայ գրականության մեջ, սուրճը համաշխարհային երաժշտության երաժշտության մեջ, համաշխարհային ֆիլմաշխարհում, ապա հասկացանք, որ մարդիկ մեկ բաժակ սուրճի միջոցով բացառիկ տեղեկություններ են լսում եւ պատկերացնում, որ սուրճը կարելի է համադրել նման հետաքրքիր պաստարկների հետ։ Իսկ սրճարան մտնում եք, հաճախ եք մտնում, թե նախընտրում եք տանը խմել։ Աշխատանքի բերումով սրճարանում ավելի հաճախ եմ լինում եւ սուրճ խմելը հիմնականում աշխատավայրում է կամ սրճարանում տանը, գրեթե սուրճ չեմ խմում։ Երբ դուք եք սարքում, երբ դուք եք պատրաստում սուրճը, բաժակով, սրճեփերի միջոցով, որ տարբերակով պատրաստած սուրճն է ավելի ձեզ հոգեհարազատ։ Հայկական սուրճը։ Սրճեփով, սրճեփով պատրաստած սուրճն եմ ավելի նախընտրում, որովհետև սուրճը պետք է լինի առանց հավելումների։ Եթե ուզում ենք իրական սուրճի համ զգալ, պետք է լինի հենց առանց հավելումների։ Հավելումներով սուրճը ավելի արդեն այլ համային զգացողությունների համար է, այո։ Իսկ նախընտրում եք աղացած պատրաստ ուղակի սուրճ գնել, օգտագործել, թե դուք ինքներդ եք աղում, սրճաղացուն եք եւ աղում եք։ Նախընտրելի է պատրաստել սուրճը թար մաղացած սուրճի միջոցով, բայց միշտ չէ որ ես հասցնում եմ ինքս աղալ, որովհետեւ ինչպես նշեցի, աշխատանքային պայմաններում եմ սուրճ խմելու արարողակարգ լինում, ստիպված աղացած տարբերակն եմ փորձում, բայց հնարության դեպքում նախընտրում եմ թար մաղալ եւ ըմպել, որովհետեւ այնուամենայնիվ բույն ու համը նոր աղացած սուրճին այլ է։ Բոլոր դեպքերում սուրճի թարմացնող ուժը դուք զգում զգում եք։ Իհարկե կա կա նման փաստարկ, որովհետև այդ կոֆեինի ալկոլոիդը բնականաբար թարմացնում է։ Եվ հարկ է նշել, որ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են շատ ավելի թարմ լինել եւ զգում են, որ արաբիկա տեսակը թույլ է իրենց համար, ապա ռոբուստան ավելի շատ խիտ կոֆեին է պարունակում, կարող են խմել ռոբուստա տեսակը։ Շնորհակալություն։ թեմայով Տաթևիկի որոնումներն արդյունավետ են։ Այս մասին վկայում են նաև Facebook-յան հարթակում մեր թնդմերթ տեղ գտնող Տաթևիկի գրառումները, որոնցից տեղեկանում ենք, որ օրինակ վերջերս իր աշխատասենյակի պատշգամբ սուրճի եկած ընկերները Գոհար Գալստյանն ու Արտավաստ Այվազյանը նվեր էին բերել խոստացած շոկոլադե դաշնամուրը, որն էլ ավելի կարագացնի կյանքի կոչել իր երազանքի սրճարանը եւ սիրելի մարդկանց համախմբել մեկ սեղանի շուրջը։ Իսկ սուրճը նոր մտահղացումների ու գաղափարների գանձանակ է, որից կարող են եւ անշուշտ օգտվեն հազարավոր շահառուններ։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում բացվող ծրարներ հաղորդումն է։ գրականության մեջ։ Բարեկամներ, սուրճի թեմայով թողարկումը շարունակում ենք Հայկ Համբարձումյանի գրականագիտական ուսումնասիրություններով։ Հայկ Համբարձումյան, Սուրճ սեր թանգարան նախագծի մասնակից։ Այս հետաքրքիր նախագծին մասնակցելու առաջարկն ուրախությամբ ընդունեցի, որովհետև վերջին շրջանում առիթ ունեցել եմ զբաղվելու սննդի ուտելիքի պատկերներով կամ հիշատակություններով գրականության մեջ, բանահյուսության մեջ, սասնա ծրեր էպոսում։ Իհարկե, բավական աղքատ է այս առումով մեր գրականության ճաշացանկը, եթե կարելի է ասել, այդ թվում ըմպելիքների ցանկը, հատկապես բանահյուսության կամ դասական գրականության մեջ։ Ժամանակակից գրականությունը կյանքի կենցաղի զարգացման հետ միասին որոշակի նորություններ է բերում։ Այստեղ խնդիրն այն է, թե ինչ նպատակով է օգտագործվում կամ հիշվում դիցուկ սուրճը գրականության մեջ ուղակի կենցաղի մի բաղադրիչ է, թե որոշակի իմաստային գաղափարական բովանդակային ծանրաբեռնվածություն կամ սյուժետային ֆունկցիոնալություն ունի, այսինքն դառնում է օրինակ բանաստեղծական պատկեր բանաստեղծության մեջ մետաֆոր, թե ուղակի այդպես մնում է սուրճ եւ անցնում է կամ անմահություն որպես փոխաբերություն օգտագործվում է թե ոչ։ Երևի թե կզարմանաք, որ սուրճը, ղայֆեն հիշատակվում են նաև Սասնաձրեր էպոսում։ Էպոսը հնագույն առասպելական արմատներով միջնադարում գուցե վերջնականապես ձևավորված բանահյուսական մեծ երևույթ է, որտեղ նաև տարբեր մշակութային շերտեր կան, ենթադրվում էր, թե ավելի ուշ շրջանի բանավոր տարբերակներում, պատումներում հիշատակությունների կարելի է հանդիպել էպոսի Դավթի ճյուղում, որը համեմատաբար ուշ ստեղծված է համարվում, բայց իզարմանս ինձ այդպիսի պատկերի հանդիպում են Սանասարի ու Բաղդասարի ճյուղում, երբ որ Սանասարը եւ Բաղդասարը գնում են կամ Սանասարը միայնակ, Պղնձե քաղաք, Էթեքիաթային քաղաքը կամ մեկ այլ քաղաք, եւ այնտեղ սրճարանատիրոջ տանն են հյուրընկալվում։ Երկրորդ հանդիպումը էպոսում կարող ենք տեսնել հենց Դավթի ճյուղում, շատ հետաքրքիր է արդեն սուրճի հիմնական գործառույթներից մեկի, եթե կարելի է ասել, դաթարի իմաստով։ Թերևս սուրճը բոլորիս համար դաթարի ինչ որ մի պահ է, ծխողների համար երանելի մի պահ, երբ որ իրենք սուրճի հետ կարող են ծխել։ Շատերը սուրճ խմում են, այդ թվում ես, երևի թե որ เป զի ծխեն, Սուրճը եւ ծխախոտը իրար հետ փոխկապակցված են եւ գրականության մեջ էլ է այդպես, բայց հատկանշական է դաթարի փաստը։ Ահա էպոսի մեզ շատ հայտնի մոտիվը։ Հարգահանները գալիս են սասուն, հարկն են պահանջում։ Քերի Թորոսը կամ Ձենով Օհանը դուրս է գալիս, ասում է. «Դե մնացեք, մի բաժակ սուրճ կխմեք, հանգիստ կառնեք»։ Հանգստի եւ հանդարտության գործառույթն արդեն որոշակիորեն կապվում է սուրճի հետ։ Ենթադրվում է, որ 19-րդ դարավերջին կամ 20-րդ դարասկզբին, երբ որ այս տարբերակը գրարվել է, այս մտայնությունը տոնայնությունն արդեն կար։ Սուրճն ընկալվում էր որպես դաթարի պահ, երբ որ հակամարտող կողմերը նույնիսկ կարող են սուրճի սեղանի շուրջ ինչ որ բաներ քննարկել։ Իհարկե, էպոսում դաթարի ուրիշ պատկերների կարելի է հանդիպել, երբ օրինակ կրվից առաջ մելիքը հացի է հravirում Դավթին, խափեությամբ ի վերջո հորն է գցում։ Հետո իհարկե Դավիթը Մարութա Սուրբ Աստվածածնի անունը տալով դուրս է գալիս բայց ամեն դեպքում այդ դրսևորումներն ինձ համար շատ հետաքրքիր էին եւ կրկին ցույց են տալիս էպոսի բանավոր տարածման այս առանձնահատկությունը, որ յուրաքանչյուր դարաշրջան, յուրաքանչյուր ասացող իր միջավայրի սովորույթների կենցաղի թելադրանքով որոշակի բաներ անպայմանորեն ավելացնում է։ բարեկամներ եւ վերջում նորից ունկնդրենք Ծովինար Բարխուդարյանին, ով կկարդա Հովանես Գրիգորյանի հրաժեշտ Փարիզին բանաստեղծությունը։ Վերջին բաժակ սուրճը դեգոլի օտակայանում։ Վերջին ծխախոտը։ Այդ ծուխը թանձրացրեց թե պարզապես օրը մտնեց սովորականից արագ, անընդհատ ինչ-որ բան որոնող աչքերիդ առաջ։ Գունագեղ հագնված նույնադեմ մարդիկ դեսուդեն նստոտած աշխույժը զրուցում են։ Ոմանք գերադասում են լռել, սակայն ես եմ ամենալուրը, թեև բարերը զնգզնգում են բերանիս մեջ, ինչպես զառերը բաժակում, որը վար թափարելով օթակայանի մուտքի առաջ մի ջահել սևամորթ հրաշքներ էր գործում շուրջը խմված տաքսու վարորդների առաջ, որոնք աշխարի բոլոր վարորդների նման չեն հավատում ոչ մի հրաշքի, եւ ընդհանրապես ոչ մի բանի չեն հավատում։ Վերջին բաժակ սուրճը, վերջին ծխախոտը, եւ վերջապես ինքնաթիռը բարձրանում է երկինք, եւ բոլորը միանգամից նայում են վերև տեսնելու, թե ինչպես են զնգզնգում աստղերը երկնքի մուգ կապույտ բաժակում։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Սուրճի մշակույթի հայկական հետագիծը նախագծի համադրող թանգարանագետ Տաթևիկ Սարոյանը, բանաստեղծությունները կարդաց Ծովինար Բարխուդարյանը, հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։